Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sad nam dolazi poglavlje bitnije, dolazi nam je e, jako bitno, a to je, a to je e, nečistoća, neđasat. Šta se smatra, tretira u šerijatu nečisti. Ovo je jako bitno poglavlje. Musliman kada si s ovim šta je čisto, šta je nečisto, ostalo sve čisto. Odnosno, e, ispravna je osnova, osnova, a to je da je, da se, e, osnova u šarijetu, da je sve čisto, osim ono što, što imamo jasan argument iz Kur'ana i Sunneta, da je nečisto. Znači, da bi, da bi tretirali neš, neku stvar da je nečista, znači moramo imati argument da je to nečisto. I da su naravno učenjaci pojasni. To je osnova. A pa ovdje je autor spomenuo, nabrojao nabrao je stvari koje su nečistoće. Poimenično. Sa argumentima, naravno. I, e, a imamo stvari u kojima imamo razilaženje. Ja ću to spomenuti, a poslije ćemo, će biti vremena da, da, navedemo i ono što je naveo Imam Ševkani u svojoj knjizi, rekli smo da ćemo sredno vrijeme na nju se vraćati, a to je Durer Bahije, fikski metn, da se na nju vraća, gdje je on također e, jako je zgrovit govoriti kvalitetan metan napravio fikski, gdje je spominjao samo one stvari za koje postoje šarijetski argument. Ovaj, s tim da ima nekim mjestima, nije, ima od određene stvari, ima argumente, ali nije spomenuo ovaj, iz određenog razloga. A u, ono gdje ima, gdje ima smisla potrebe da, da spomenu, mi ćemo to spomenuti i proširiti. <clears throat> E, ovdje znači, e, otprilike ovo što je naveo, što je nabrojao, Ajde Karni u svojoj knjizi, rekli smo iz kojih knjiga on to rezimirao da zbog toga kvalitetno, kvalitetno dobra njegova knjiga. Od prilike on naveo ovdje da ima nečistoća, osam, stvari su da su nečiste. On je nabrao više, možda desetak, vidjet ćemo komentar, sad neke stvari. Oko desetak i nečih stvari koje su došle u šarijeskom tekstu da su nečiste. Pa ćemo krenuti rijeku. Kaže neđasetul mejte, nečistoća strvine, uginule životinje. Dokaz zato su riječi uzvišeno Hurlimet aleikum al mejte. Zabranjuje vam se strvina u vinovom životinju. Znači, osnova je da je, da je svaka uginula životinja, da je nečista. A onda će spomenuti izuzetke. Kaže, ovo stesna minjan mejteti marija. Izuzetak od uginuli životinja je sljedeći, pa ćemo nabrajati te stvari. E, pridružuje se ovdje e, neči, e, uginule životinji, ono što je došlo u vred- u vjerodostojnom hadisu, Oma putija minel hajji. Ono što se odsjeće od živoj, od živog, to postaje, znači, to je nečisto. Pojasnit ćemo ono što se misli, radi riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem, hadis koji bilježi Abu Dawud i Ahmed i Tirmizi i Darimi, وَمَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ Vahije mejite, vahije haje, fahu mejite. Kaže, ono što se osjeće od behim, eh, to su, životinje, ovi, eh, uglavnom životinje koje, jedu ljudi. Eh, ono što se osjeće od životinji, a ona je živa, Znači, to što se osjeklo, ono je strvina. Tretira se strvina. Pretpostavljamo recimo, da, da se osjeće od ovce, od krave, i od konja, da se osjeća dio mesa i da se sad taj dio, e, dio tijela se osjeća, taj dio se sad uzme, a životinja ostane i dalje žive i preživit će životinja. Taj dio koji se uzme, on je po se tretira nečistoćom, na osnovu ovog hadisa. Na to se misli. Znači ono što se osjeća od, žive, od, e, od, e, živog, to što se osjeća postaje, postaje nečisto. To se pridružuje ovoj, e, strvini ili životinje. Izuzeci od ovih e, strvina životinja životinje, izuzetci sljedeći, e, a, to je što je došlo u hadisu, odnosno hadisu ovaj, vredostavno da je to od shaba, ali uopće prihvatio učenjaka, a to je riba, odnosno životinje koje žive u moru, shodno razilaženju, i iskakavci. Znači, uginule ribe i uginuli skakavci su dozvoljeni, iako su uginuli. Znači, nije uslov da se skakavac mora umrtviti na određen način. Sina govorili oko toga da li, je, da li ga živog e, treba e, da li ga treba znači, pržiti na vatri, peći i tako dalje. E, za ribu, znači, živ, za ribu, znači kako god ona da da postane mrtva, da izbaci voda ili čovjek sam uzme i tako dalje. I tretira se da je strvina, nije zaklana i tako dalje. Ona se tretira izuzetak izuzetak dozvole od uginulih životinja, znači su one, e, životinje koje živi u moru, a složi su oko riba, a oko ostali životinja koje žive u moru, a nisu ribe, ima poznato razilaženje u čemu su glavno izvojili Hanefije po mnogim pitanjima. U to ulazi znači iskakavac. Ove dvije stvari su spomenute u hadisu, uh, riječi poslanika sam sve kaže dokaz za to, u Hidlet lena mejte tani ali dozvoljene su nam, kaže, dvije strmine, dvije uginule životinje, i dvije vrste krvi. Kaže mel mejtetani fel hutu val žarad. Kaže, što se tiče uginuli, uginuli životinja, kaže, to je hut riba i žarad skakavac. A što se tiče krvi, fetihalu wal, wal kebid. Jetra, islazena jetra. Eh, ovaj hadis znači ima u sebi eh, slabosti eh, koja je tema sad za sebe, znači ima od sebe slabosti, jesu li ovo riječi poslanika sallallahu se ne ili su riječi ashaba? U svakom slučaju opće privatan hadis da su riječi ashaba, ne bi on mogao reći o sebe, neko se prihvata da je to rekao, jer je to čuo od ovo poslanika sallallahu ali sallam, znači nije to on mogao reći kao svoje mišljenje. U svakom slučaju, znači ovo je izuzetak. Odgudne li životinje izuzetak, znači e, su ribe i skakavci. Skakavci ne da se znači, znači skakavce jedu u mnogim sredinama, u mnogim državama, u mnogim mjestima. E, kao ukusna hrana. Druga, e, druga stvar koja se izdvaja od ugnjenih životinja, šta je od ugnjenih životinja, e, šta nije neđaset, kaže, tu ma la deme lehu sajn, ker ne kaže, uginala životinja koja nema krvi u sebi. Nema krvi, nema krvi koja ističe iz nje. Poput čega? Poput mrava, poput čeli i tome slično. Dokaz za to da te životinje kada uginu, kada uginu, da nisu, e, da nisu nečiste, odnosno ono što dođu u kontakt sa nečim od tekućina, da je ne nečistim, dokaz je hadis, e, koji bilježi Buhari u svom sahihu i da vakala tu babu fi inaj ehadikom fel Kada upadne ili padne e, muha, mušica u posudu nekog od vas, fel jagmisku, thumme kaže, neka je, kada padne u neka je zagnjuri, a zatim neka je izbaci. Hadis Buhari o Da je nečista, znači da je mušica, da je muha nečista, znači bilo bi rečeno ili da se ono gdje je palo oko njega očisti, da se izbaci i tako dalje, nego je čak rečeno još, još je zagnjuri dole, bude upala još idi za njuri, pa je onda izbaci. Sad ta tema oko toga što da se zahnjuri, mudrost toga pojašnjeno u, u da debu i tako dalje, jer mušica muha kada, kada padne ona, jel, ona, ona se brani time da, da izbaci šta? Izbaci otrov. Ja. A što, što se onda zagnjuri? Pa, na krilu ima. Pa, ima, ima, ima i otrov i protiv otrova, uglavnom, ovaj, znači to je sad kao dođe kao neka nadnaravnost hadisa, hadisa koji su inače Mu'tezili odbijali. Znači, hadis, ovaj hadis Mu'tezili davno odbijali, kaže, bez obzira što Buhari, kaže, to je hadis ne znam, ne, ne prihvati, razumski ne prihvati što, kaže, put mušca ti upali, još je trebaš iza nju jel? se da je izbaci što prije, jel? E, a sad poslije, jel, ti isti, isti e, racionalisti, ovaj, Mu'tezili po akidu, kaže, vidiš, vidiš nadnaravnost hadisa, kako je to mudro, rekao poslanik sam sam nakon e, e, prije 1600 godina. Uglavnom, znači, ove životinje koje nemaju krvi u sebi, kad uginu, koje nemaju krvi u sebi, one se ne, znači, one se ne smatraju nečistim. E, sljedeći izuzetak, a to je ono što bude na samoj životinji uginuli. Izuzetak je kost uginule životinje, rog uginule životinje, nokti uginule životinje, e, dlake uginule životinje, perje uginule životinje, vuna i koža, ali koža koja se štavi nakon štavljenja. Sve ove stvari, sve ove stvari, znači došle su u nekoliko u nekoliko šerijskih tekstova jajeta i hadisa pojašnjen da, da, da, da se ovo na uginulo životinji nakon što ugine je dozvoljno koristiti poslije toga ove stvari smatraju se čistim, nisu nečiste. To je došlo u kuranskom ajetu. u amin asvafiha u awariha u ašariha, u wa mata'an je spomenuto u tom ajetu, gdje se spominju ovi ostaci od životinja. Od vune, od perija, od dlaka, da se spominju, znači u kontekstu pozitivno da taj koriste ljudi. Ne bi se spominju pozitivno u kontekstu kao nijame da koriste ljudi, osim da je to čisto. Odnosno, osnova je ovdje da nema dokaza da su ove stvari nečiste. Jer će nečistoća uginulog životinja su vraća na njihovo meso. Također za, za, za kožu je poznato, ali e, mnogo je hadisa došlo za kožu, dovoljan je onaj hadis koji bilježi Buharija muslim sva dva sahija, da je poslanik sallallahu alaihi sallam kada je prošao pored, e, pored ovci e, uginuli, pa kada je rekao skupini koji su imali je ahadtum i habeha intafatum bihi, zašto niste uzeli njenu kožu koristili se njome, pa kažu, odgovara je ka, ta skupina sahaba koji su koji su po sebe uzeli tu ovcu vukli, rekli neha mejta, pa kaže ona je uginula, strvina, pa on rekao i nema harume ekluha, zabranjeno jedenje toga. Znači nije e, e, zabranjeno korištenje njene, njene kože. I drugi hadis koji govori o koži nakon štavljena da ona postaje čista. Također, a imamo ovdje razilaženje, on navodi ovdje kada je oke velike lebenuha, duhnuha, osemnuha, kaže, uh, spomenje ovdje radi riječi, kaže Selmana Farisija, وقد سئل عن na upitan je o tome, on je rekao halalun ma ahalallahu wa haramun ma haram Kaže halal je ono što je e, halal je ono što je halal Allah Žešanu, haram je ono što je oharamio Allah Žešanu. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Ono što je e, što je prešutio Allah Žešanu, to je to je ono što preko čega se prelazi. E, Lebeno znači ovdje misli se na, na lijeko, na mast, na masnoću, znači na masnoću i na mlijeko i e, e, na, e, na, mas, na loj, na masnoću, na, na, loj i na mlijeko od uginulih životinja. A ovo se zna da se, znači, životinja ugini i kad se ona raspori unutra bude, bude ostatak ili u vimenu ili unutar čak se o nekim dijelovima unutar životinje da li je dozvoljeno koristiti, jer neki dijelovi od uginule životinje u unutrici mogu se koristiti za, za za razne stvari prilikom liječenja i tako dalje, što tema za sebe. Bitno je da znamo ove stvari da su izuzetak od strvine. Znači da je ponovi, znači riba, skakavci, e, životinje, e, insekti koji nemaju krvi, a onda od samih uginulih životinja, znači kost, e, kosti, rogovi, nokti, dlake, perije, vuna i koža nakon šta Sve je to dozvoljno koristiti od uginulih životinja. Dalje idemo na čistoće. Prvu na čistoću koju smo naveli, znači rekli smo da je to strvina, Mejte. Nakon toga se spomenuo ono što se, što odsjeća od, od živog, da je, to, da je to nečisto. I to se može tretirati pod istom pod strvinom, da ne izdvajam posebno. Sljedeća nečistoća koju navodi učenjaci, a to je e, mesfuh, krv koja ističe prilikom, prilikom klanja. Radi riječi, kaže, uzvišeno, mejtetem eudemene nesfuha. U kojem se spominje zabrana strvine i kaže krvi koja ističe. E, po pitanju ovo krvi koja ističe imamo, imamo veliko razilaženje. Je li to, je li ona nečista ili nije nečista? Zato što je na kraju ajta došla fejneha fa e, jer ona rič, a to rič se e, prije toga spominje to je hinzir. Pa onda se tu vraća na poznato razilaženje. Da li kada se nešto nabroji redom nekog stvari, četiri pet stvari, na kraju se spomeni opis za tu stvar, da li se taj opis za tu stvar vraća na sve pet prethodni ili na najbliži, ili na dvoje najbliži tako da dalje. Poznato razilaženje među učinjacima, to je došlo u nekog kuranske ajta i u hadisima, uh, slični propisi, a ovo je jedno od tih. Znači ovdje se nabrajaju stvari u ajetu koje su koje su e, nečiste, e, koje, koje je zabranjeno, pardon, ovdje u ajetu došla zabrana jedinja. Zabrana jedinja strvine, e, krvi koja ističe i lahman henzira i mesa od, od svinje. A onda na kraju kaže se, nakon toga kaže da je, rič, da je nečisto. I onda sad, znači, malo kod konfesira, da li se to, odnosno kod tumača ovoga ajta, da li se to nešto vraća samo na meso na meso svinja se vraća na sve ovo prethodno. U svakom slučaju, znači, postoji razvijezno kod toga. Skupina učenjaka smatra da nema dokaza koji ukazuju na to da je krv da je krv koja ističe prilikom klanja da je nečista i čak dokazuju argumente da, da ashabi koji su klali životinje prilikom klanja da bi znala prsnuti krv na njih. Prilikom klanja prsne krv na njih i da bi nakon toga ne bi skidali svoju odjeću, svoje odjeće, da bi klanjali tu odjeću gdje imaju tragove krvi nakon što su klali. Ona, nakon što su krv koja je isekla, ona prsna na njih. I on bi klanjali u takvoj odjeći, da je to bila nečistoća, on bi morali oprati očici ili skin promijeniti odjeću. I Allah za najbliži stav, znači da, da ovu ajetu što je došlo, da ne ukazuje na nečistoću. Da zabrana pijenja, jedinja krvi, to je, to je druga stvar. Ali da je nečista, znači to je upitno imamo dokaze drugačije koji ukazuju da je, da je znači krv koja ističe da, da, e, da su tako odjeće ashabi e, klanjali nakon što su klali određenu životinu. Sljedeća stvar koju navodi koja je demol hajz. Krv hajza. Hajd, demol hajdi. Radi riječi poslanika sallallahu alejhi koji je uputio Esmi radi Allahu anha kaže hutuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahu thumma tusalli fihi govoreći o krvi kad ona pitala o, o krvi hajza pa je on pojasnio kaže prvo je ostružeš pa kaže popršiš je vodom pa je onda opereš vodom a zatim klanjaš u tome znači pojasnio znači da treba otkloniti trag te krvi na što ukazuju na što ukazuje jel, da je da ona nečista krv hajza, e, pođma učenjaka nečista. Izuzetak od krvi je krv Znači, poslije kod toga razilaženja, e, krv insana i krv životinje, krv životinje koja se zakolji, koja, koja je e, mesfu, koja nije ona koja je istekla, nego ona koja je ostala. I još spominju tu e, krv koja izlazi iz bubuljica, kako da je nazovem, jel? Na, na čovečim tijelu. Akne, kako je koje izađu, znači na čovečijem tijelu, krv koja prilika se istisne ili, ili naruši pa izađe taj krv. Ili e, krv koja izađe na određenim dijelovima e, tijela, posljedica kao neke, neko, neke bolesti, neke rane i tako dalje. Izuzetak tome zašto, znači, oko ovog postoji znači, da li krv insana, da li, znači imamo veliko razilaženje da li krv insana čista ili nečista, Allah zna najbolji, bliže je na ono čemu je. Na čemu je, znači, mezebi su e, podijeljeni po tom pitanju, bliže je stav da je krv insana čista, zašto Omer radijela Anhu je bio zboden, klanjao je namaz, znači prvo nema dokaza drugo koji kazuje da je nečista, Ja sam dokaz. Omer radijela Anhu, hadis Buhari i muslimu, klanjao je sabah namaz pa je bio zboden od Međusija, pa je on onako krvav klanjao poslije toga, poslije toga klanjao namaz, sabah namaz a krv mu je tekla i bila na, na njemu nego odjeći. Svi dovi odgovaraju kako je to bilo stanje nužnije. Uglavnom, drugi dokaz ukazuju na to da su ashabi klanjali namaz u toku bitke, a stalno su bili na kakvim bitkama, klanjali su namaz, a, rane su im krvarili. Znači, odjeća bila krvava od, e, od krvi koja izlaza od njih, od rana koje su imali na svojim tijelu i bliže ovo je bliži stav, ima i drugi dokaza i bliži stav da je znači, krv sana, da je čista, da nije nečista. Znači ima skupina žena koji kažu da je nečista, skupina koji kaže čista, a, ima skupina tu hanable koji kažu ako je, ako istekne mala količina krvi, onda, znači, onda, onda se da je nečista, ako istekne velika količina krvi, onda se smatra da je, ne, e, da je nečista i da, da klavi abdes i da je nečista treba otkloniti. Druga stvar što smo rekli, znači krv životinji koja se zakolji, ali koja je ostala u životu, znači nije ona koja, istek, koja ističe, koja je istekla. <clears throat> kaže Iša radijallahu anha, kaže kunna ne kulu lahm wa dem e, e, e, hujutun ala kadr. Ala qidr, pardon. Kaže, bili smo, kaže, jeli smo meso, kaže, a demu, a kaže, bili su tragovi krvi bili su tragovi krvi, kaže, na, na posudi iz koje su oni jeli. Bilo tragovi krvi, znači bilo krvi koje su bili na posudi, od onog mesa, znači koje su uzelo meso i isjeklo, pa se to meso koristilo. Znači nije ono koje je bilo, koje, koje je isteklo prilikom planju. On znači, tu preda ispravni, znači da je, to ujedno ulazi, znači ona krv koja je došla iz uzetak, ovo što smo malo prije spomenuli, a to je u slezeni, znači krv koja se, koja se i, i u jetu koja ostane krv, koja ostane da je dozvoljeno jesti. Znači što ostane unutar mesa, to, to u krvi je dozvoljeno, e, dozvoljeno jesti prilikom jedinja mesa. Također onda ovdje spominje kao izuzetak, e, znači krv koja izlazi iz određenih pijega, e, bobuljica ili nekih rana na tijelu, kaže nema dokaza da je to da je nečistoća to da je nečistoća zašto je to bitno znači bitno je to znači da li trebamo očistiti prilikom kada hoćemo da klanjamo kada, kada imamo ovdje da li smo tim izgubili ili nismo da treba očistiti E, kada se pojavi, kada izađe tu na ranama na tijelu. Sljedeći e, neđaset koji spominje na čistoću, a to je lahun henzir, meso, meso svinje, kaže radi riječi uzvišenog lahme henziri, hadis, e, odnosno ajet, u suri Bekara su 83. ajet, u ajetu je došlo da je da, znači, da tretira se lahno zin, da, s time što je, što je zabranjeno da se, da se jede, skupina učenjaka ubacuje u, propis toga da, da, je ona i, da je ona i nečista. Imamo razilažbu toga, da li je svinsko meso, da li je ono nečisto ili je čisto, to je veliko poznato razilaženje, ili se, ovaj, da li, se, da li je samo došla zabrana jedenja mesa, a da ono u stvari ne znači da je nečisto znači postoji razilaženje kod toga, glavna skupina, većina učenjaka smatra da je svinsko meso da je nečisto. E, izuzetak od, od ovog ima, znači imamo razilaženja, e, neka vrsta izuzetka, u stvari nije izuzetak, imamo razilaženje oko toga, e, oko onog što osoba povrati, insan, što insan povrati iz svoje unutrašnjosti i tijela, i izbaci da li je to nečistoća ili nije nečistoća, imamo razilaženje među učenjacima. E, ispravan je stav da nema dokaza da je ono što osoba povrati da je nečisto, osim hadisa u kojem je došlo, kaže da je poslanik sallallahu alejhi da je povratio pa je uzeo abdest. Isto hadisa se ne razumije iako hadis je redostajan, da je poslanik uzeo abdest zbog povraćanja. I da je povraćanjem izgubio abdest. Niti to, niti to povraćanje ukazuje da je to nečistoća. E, znači nema dokaza koji ukazuje da ono što se povrati da je nečistoća, ispravno da je to čisto. E, sljedeći dokaz da, e, pardon, nečistoća sljedeća to je mokrača insana. Dokaz za to kaže da je poslanik sallallahu sallam kaže emer bi gasli beulil tifli wal Alđari, poslanik sallam naredio da se peri, da se peri mokrača da se peri mokrača od muškog djeteta i od ženskog, kaže vojstesna radija i kaže izuzetak je bilo kaže dijete ono koje doji kaže ida lem yakul ta'am dijete koje doji nije još počelo da jede hranu nego doji znači još uvijek pije mlijeko majčino ono je izuzetak a to se misli na muško dijete na muško dijete kaže fa yundah nathan bi eh, ma'al ilmi annahu najis eh, Kaže, a, znači, dijete koje, muško dijete, muško dijete koje, koje ovaj, nije još počelo da jede hranu, drugu, mimo mlijeka majčinog, e, ono kad se pomokri, nije obaveza oprati to mjesto, nego dovoljno se poprše vodom to mjesto. To je, to je neka vid olakšice. oko toga da li je, to, da li je ta mokrača izuzetak u načinu pranja otklanja čistoće, a da li je ta mokrača, da li je ona nečista ili čista, pa skupina kaže da je, da je, da je, da je, da ta mokrača nečista, ali izuzetak samo u načinu pranja. Druga skupina kaže, e, na osnovu toga načina pranja zaključujemo da je, da je ta mokrača čista. U svakom slučaju, znači, e, osnova je ovdje da je mokrača insana, da je, da je, da je nečista. učenjaka. E, izmet insana je nečist. Zašto da govorim insana? Zato što, ovaj, po pitanju životinja ćemo spomenuti ovaj, da je drugačije pitanje po pitanju životinja. Izmet od životinja nije isto ko, ko e, izmet i mokraća životinja, nije isto izmet i mokraća insana, po pitanju istoči. E, izmet e, insana je nečist, dokazuju to sa koranskim majete, a uđaja ahadom minku minil ili neko od vas dođe nakon obavljene nužde. Govori ovdje ajet, govori o uzimanju, uzimanju tejemuma time dok to eto dokazuju. Da, dovoljno malo učenjaka na tome da je mokrača i izmed da su nečisti. E, sljedeći šesto, a to je vedi, vedi nečistoća, a vedi je e, ono što izađe, tekućina koja izađe nakon mokrenja. Tekućina koja izađe nakon mokrenja spolnog organa, tekućina koja izađe nakon mokrenja naziva se vediju ili vedju. U tu naravno ulazi i mezi. meziju, a to je tekućina koja izađe iz polnog organa nakon, nakon što, se, e, što se osoba spolno uzbudi. Nakon, znači, nakon uzbuđenja spolnog ili spolnog uzbuđenja, pa se, pa se pa pojavi ta tekućina kao posljedica tog uzbuđivanja, to se naziva mezim. Za vedi došlo, prenosi se riječ Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, val vedi val mezio fihima isbabu tuhur. Kaže, za vedi i za mezi, kaže, za njih je obaveza da se upotpuni abdest, znači da, oni, da to dvoje kvari abdest, po riječima Abdullah ibn Abbas. A za mezi je došlo u jasnom hadisu, <clears throat> koji bilješ Buhari u svom sahihu, od Ali, eh, od Ali Muhtar od Mihdada, a to je da je poslanik sam rekao te vada u vaksil kaže uzmi abdes, znači da, da mezi, sa njim se gubi abdes, kaže i operi, operi svoj polni organ. Uh, uglavnom, znači, e, neki učenjaci spominju da je, da je nečistoća vedija mezija, da pojeviš malo učenjaka. S tim da druga skupina kaže, znači ima odgovor na to da to baš nije i da nema na tome ima da kod toga razilaženje. Jedno je to da kvari abdesa, jedno je toga da li su čisti ili nečisti. E, uglavnom, ovaj, ono što je opće poznat stav i e, što je opće raširen stav da su i vedi mezi da kvare abdes i da su nečisti. Nadam se da razumijete znači, razliku toga. Znači, vedi je ono što e, tekućina koja izađe nakon, nakon mokrinja, a mezi je tekućina koja izađe nakon spolnog uzbuđenja. Sljedeći tu ubrao nečistoće, a to je kel, pas. Zbog riječi kaže poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u, u hadisu, u rivajetu kod muslima, došli na taj hadis kad budemo obrađivali u Fundet Mahkam, tu huri na jahadekum da ga fi'il kelbu en jaksilu seba u la hunde biturab. Čišćenje e, posude nekog od vas kada u nju loče pas je da je opere sedam puta, prvi puta sa, sa zemljom, sa, sa prašinom. I sa ovim hadisom oni koji smatraju da je, da je pas nečist dokazuju s ovim hadisom, a inače osnova hadisa je mutefekun alihi. I da velaga eh, da velaga kelbu fi nahi ahadu feljaksu sebe marat. Eh, osnova je hadisa na lehi od Ebu kada pas nekog od vas loči u posudi, neka ga opere sedam puta. To je osnova hadisa. A ovo rivajat kod, kod, eh, muslima, čišćenje posude nekog od vas i tako dalje Pa oni sa ovim čišćenjem dokazuju da je stvari nečistom ne bih rekli da je čišćenje, osim što je, što je, osim zbog toga što je pas, što je pas nečist. Tema je ovo duga, duga je široka, uglavnom po ovom pitanju, nešto će psa, vi, vi znate, poznate stavu učinjaka, znači e, da su, e, Hanefije su rekli da je samo pljuvačka kod psa nečista, to je jedan stav, mnogi učinjaci da uzimaju. Drugi stav na čemu su Hanabile i, e, i Šafije, a to je da čita pas nečist, to je jaka, znači posljedica ovog stava je jako velika krupna, a, treći stav na čemu su maliki da je, da je čitav pas čist, čak da mu pljuvačka čista. A da naredba pranja ima drugu svoju prirodu. E, I to je druga tema, u svakom slučaju, znači, e, ovo stavo ne a, ono što sam ja istražio, što sam vidio po ovom pitanju i ustanovio, ispravno ono čemu smo je da je osvači ta pas čist, a da je naroda pranja jedan, jedan, jedan drugi propis, ono što je došlo na početku znači, to govor čišćenje, to ne znači da je nečist, jer u kuranskom ajetim imate na koliko mjesta da se nešto naziva čišćenjem, a da ne znači da je to nečistoća, da je ono suprotno što treba čistiti, da je nečistoća. Tema za se uglavnom koga interes možete naći detaljnije, pisao sam o tome. Također ubraja ovdje nečistoću, kaže dželale, to je životinja, ove domaće životinje koje mi jedemo, a koje jedu ljudski izmet. Te životinje zovu dželale. Znači, e, kokoška, ovca, krava ili deva. Ako jedu ljudski izmet, onda se one obraju po životinu koje zovu dželale, odnosno da su e, sa tim e, jedinjem e, ljudskog izmeta postale nečiste. I onda je, znači, preneseno neko kadisa po tom pitanju, poslanik sallallahu alaihi sallam je zabranio, poslanik sallallahu alaihi sallam je zabranio, zabranio meso i mlijeko životinja koje se nazivaju dželale, znači koje jedu ljudski izmet, ovdje kažemo ljudski izmet, vrlo bitno, znači ne jedu bilo koji nego ljudski izmet, nečistoću neku jedu, uz to se kaže neku drugu nečistoću, e, došlo u tim hadisma, znači osnovna stvar to da se jede njihovo meso, to je najbitnije. Ako pitam jedenja lijeka i, e, i korištenja tih životinja, jahanja i tako dalje, e, to je druga tema. Uglavnom ispravno ovdje, ova, ispravan je stav, znači većina učenjaka da, e, da te životinje ne se nečistim, i da je mekruh jesti njihovo meso. Na tome većina učenjaka. Da se ne tretiraju nečistim i da je mekruh jede njihovo meso. Odnosno, došla je naredba da bi se njihovo meso pročistilo, treba ih zatvoriti i hraniti čistom hranom, da bi se pročistilo meso. I spominjala koliko dana, koliko kokoška da jede, koliko dana, tri dana, koliko da jede ovca, 90 dana, krava da jede 20 dana, deva 40 dana, da jede čistu hranu, da bi se pročistilo meso. E, ovo, je tema ono, one zdrave hrane, ono što ono imamo jel, agencije ove naše zdrave hrane. Uglavnom, ovaj većina učenjaka na tome da se ne tretira da je, da je meso nečisto, da se ne tretira da je nečisto i da je mekruh jesti, a ne da je haram. Druga skupina čaka smatra da je meso i nečisto i da je haram jesti. Uglavnom, kod toga postoji Sljedeći Sljedeće nečistoća je ubrana humoru halije, domaći magarci jer Allah poslanik sallallahu alaihi sallam zabranio jedenje njihovog mesa i rekao da su riks, da je njihovo meso riks, da je nečistoća. Tako je došlo u hadisu vjerodostojno. Ovdje sada nam one mesele oko čega imaju učenjaci razilaženje, a to je razilaženje imamo oko e, sperme E, znači muške sperme, imamo razilaženje da čista ili nečista, e, dva mezeba na jednom stavu, dva na drugom stavu, e, ispravno stava Allah najbolje da je, da je ljudska sperma, da je čista. Zašto? Zato što je, tako kako prečeno, da iše radi Allah anha, preračunom na dinskom bilježi muslim svoj sahiju, da bi, da bi ona tragove spermi na odjeću od poslanika sa lalavom selem, da bi ona samo strugala noktom i on bi išao dalje da klanja. Znači nije prala vodu. što kaže da je bilo nečisto, znači bilo bi, bilo bi za da operi. <clears throat> Također ima veliko razilaženje oko, oko alkohola, da li je alkohol čist ili nečist. Zanimljivo da se sa četiri mezeba na tom stavu da je alkohol nečist iako nemamo šerijetske argumente koji jasno ukazuju na njegovu nečistoću, osim znači kuranskog ajeta u kojem je došlo, jel, u kojem je došla zabrana, zabrana a, pijenja alkohola, kockanja, kod strelici, strelica i kipova, a, e, i da je u tom ajetu u kojem je spomenuto da su oni nečisti, je dakle, ta nečistoća ispravno se misli u prenešenom značenju, a ne u, doslovno bukvalnom značenju, u ajtu znači, u kojem je došlo, jer da je, da je, da stvarna bukvalna nečistoća, znači ne mogu biti kipovi sami po sebi nečisti, ni, e, niti je kocka nečista sa kojom se kocka, e, tako da se ta, ta nečistoća ne može prenositi u bukvalnom smislu, nego se misli u prenesenom značenju u kuranskom je došlo. Znači nema dokaza koji kazuju da je alkohol nečist. Jedno je što zabrani da se pije, a drugo je da li je nečist. Ovo je vrlo bitna mesela iz razloga što danas imamo da koristi se određenim mirisima. Ako uzmemo da je alkohol, da je, da je alkohol nečisto, onda nije dozvan koristiti miris, jer ostavljaš na čistoću na sebe, na svoje tijelo i ne možeš tako uklanjati. Ako uzmemo da je alkohol čist, a ispravno da je čist, to je ispravno stav učenjaka, ima skupina učenjaka i od, eh, od unutar meziba i današnje učenjaka koji smatraju da je, da alkohol čist i da što znači da ga dozvoljeno koristiti u mirisima. Eh, <clears throat> Um, u stvarima koje također će nas razvijati da li čisto da nešto, a to je e, tekućina ili bilo pranje, tekućine koje izlazi iz polnog organa kod žene, e, pošto je čista pojava kod žena da iz polnog organa e, često im izlaze određene tekućine, postavlja se pitam to, taj rutube, te tekućine koje izlazi iz polnog organa, da li su one čisti ili nečisti. Naravno, ovdje se ne misli se na mokraću. Ne misli se ovdje na mokraću. E, nego se misli znači, na, e, bilo pranje ili nešto slično tome. E, Ispravni stav znači da nema dokaza koji ukazuje na nečistoću, bilo pranje ili ono što izlazi spolnog organa ženi, mimo ono što je došlo u šerijskim tekstovima da je, da, da je nečistoća, poput mokraće, jel? ovo za, za, za bijelo pranje kod žene, znači nema argumenta da ukazuje ukazuju da je nečisto. Zato znači onaj, onaj govor kada učenjaci e, šta kvari pa kažu sve što izađe na dva prirodna otvara. Taj, taj, taj stav je upitan, jel? To se onako kaže, da se laška je razumijela, Znači nije sve što izađe dva prirodna, dva prirodna otvora da je nečisto. Dakle, toga ima veliko razilaženje među Jedan od stavova je da sve što izađe da je nečisto a to za ženu bi, za značilo, za ženu bi značilo da sve što iza dva prirodna je nečisto, znači da ona, da ona vrlo malo mogla biti čista, znači da bi se nešto moralo kupati i uzmati abdest. Jer kod njih konstantno nešto izlazi iz polnog organa. <clears throat> Onda imamo pitanje čistoći, čistoći e, mokraći i e, izmeta ili baljage od životinja čije se životinja čije se meso jede. Ispravan stav, oko toga ima razilaženja, skupina činaka smatra da je, da je mokraća izmet od e, svih životinja da je nečista, dok, e, e, dok skupina učenjaka smatra da, da znači, mokraća i izmet od životinja čije se meso jede da je čista. I taj stavi ispravni i bliži ispravno, na osnovu dokaza onog poznatog hadisa Uranijin, hadis Mutefekun Bahari Muslimu, u kojem je opisana ona E, skupina ljudi iz plemena Urejne, koji su došli od poslanika sa u Medinu, pa su ovaj, priva, prihvatili kao islam, poslije toga e, obuzeli nekakva boli boravka u Medinu, pa im poslanik sa i rekao idite kod, kod moga čuvara, čuvara e, stoke koja je bila od zekata, pa su oni otišli i ubili, ubili tog čobana i uzeli tu stoku ja, ali u hadisu, to sva priča, druga priča, oni su otišli to radili, kako su bili kažnjeni, to je priča za sebe, ali pojente ovdje da im je rekao o tom hadisu, kaže, pijte mokraću od deva. Pijte mokraću od deva. Da je koristi za lik. E, ima i drugi, drugi argument koji kazuju jer da je to neđase, da je to nečisto, ne bi bilo dozvoljeno da, da, da to koriste. Uglavnom, sa tim i sa drugim argumentom dokazuje se, ima i drugi dokaze koji kazuju znači, da je mokraća i između životinje čije se meso E, čije se meso jedi, da je čisto. A ovo znači u našim prilikama kod nas, kako ljudi imaju krave, životinje, budu u štalama i tako dalje, ako se, ako prsne nešto i uprljaju se od, e, od izmeta od krava ili, ovaca, da može u tome klanjati, da nema potrebe da, da znači ispravno staviti da je to čisto, da nema potrebe da, da, da ono je bolje da operi, da klanja drugom, ali ako bi trebao, ne može se promijeniti, treba klanjati, nema smetnje da u tome da klanja. A onda jedno životinje čije se meso ne jede. Znači. Da li, je, da li je njihov izmet i mokraća, da li su nečisti ili su čisti, ispravan stav bliže je najbolje da su, da su nečisti, analogno tome na izmet i mokraću od, od e, insana. Tu su otprilike te stvari koje su spomenute ovdje, koje je spomenuo Ajd Karni. Uh, mi ćemo ovaj, potpuniti ovu stvar što će spomenuti Šepkane sljedeći put, šta je on spomenuo, znači to će slično ovome, samo što je on rezimirao to uh, vratio na ono što imamo jasne argumente, ono što ne argumente, znači, tako da ćemo svesti ta tih nekih 8, 9, 10 stvari koje su čisto nečiste i da se zapamte one. Tu stvari nečiste, ostale stvari su čiste. I to insan kada zna, lahko se može poti. vrlo bitna stvar ovo propis, zato što danas imamo jedno mišljenje da da kada dođeš u neko mjesto, da ne smiješ klanjati, ne možeš klanjati u školu, ne možeš klanjati na, na, u prirodi, na zemlji, ne možeš klanjati bilo gdje, osim da doneseš srđadu svoju ili kožicu i dobro, dobro, i da nas sigurno da je prana. Što nije tačno, znači, osnova je da je sve čisto, da je sve oko nas čisto, osim što imaš dokaz da nečisto. Da klanjaš ovdje, bilo gdje da klanjaš, čak da klanjaš u nekim mjestima, u hodnicima, nekim mjestima prolaznim, gdje se ide u WC ili ne znam gdje, ti ako ne vidiš neđaset, nečistoću, dozvoljeno je tu da klanjaš bez da prostrije nešto. Znači, dozvod da klanja, ali da je sve čisto. Kad izlazi iz te osnove, znači kad vidimo jasno i znamo da je tu ima nečistoća. Mimo toga, znači, dozvoljeno klanjati na, mjestu, na bilo kojem mjestu da se klanja. Da se klanja, jer ovo je vezano da to šta se u šerijetu smatra nečistoćom. Nije sve što mi, nama, što je ogavno i ružno, da je to nečistoća. Poput pljuvačke, poput slina i tako da. To nešto nama ružno i ogavno, a to nije nečisto. Znači, to je vrlo bitno, znači, poput, e, recimo, krmeljova, e, gnoja i tome slično, znači, ispravno da to, da to nije nečisto, iako je to nama ružno i ogavno, trebamo skloniti i otkloniti. I otklonimo to. Svane kalam da vam teša da je na nete sa tu Znači, pol... Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,